الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بعد أن kuelezana كل زانا مشانا السنجي ya أهل السنة والجماعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى wa min usulihim na katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa annahyu an adhiyati alkhalqi ni kukataza kuudhi viumbe fi dimaihim katika damu zao wa amwalihim vile vile katika mali zao wa a'radhihim na vyeo vyao na heshima zao wa jamii huquqihim na haki zao zote haifai kumuudhi kiumbe yoyote katika kumwaga damu yake au kuchukua mali yake kwa dhulma au kuharibu heshima yake au vile vile kuwa wewe utawaingilia viumbe katika haki zao zote msingi huu ambao ameutaja shekhe unatoka katika Qur'an na katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale Allah tabaraka wa taala aliposema katika suratul ahzab aya ya 58 walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu احتملوا wa ithman مبينا na wale ambao wanawaudhi islam wanawaudhi wa umi wa kiume na wa kike kwa mambo ambayo hawakuyafanya faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina kwa hakika hawa wamezusha urongo ulio mkubwa na vile vile na madhambi yaliyo ya wazi asema Sheikh al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika hii aya walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat biqawlin aw fi'l wale ambao wanawaudhi waumini wa kike waumini wa kiume kwa maneno au kwa vitendo ima ukamtukana mtu ukamtolea maneno ya ufidhuli au ukampiga min ghairi dhanbin amilu pasina dhambi lolote walilolifanya yani wewe umeamua tu kumudhi mtu ukamtukana ukampiga pasi na kuwa yeye hana lolote alilokufanyia faqad irtakabu afhashal kadhib hawa watu watakuwa wamefanya uchafu wa uongo ulio mkubwa sana wa atau dhanban dhahir na wamekuja na dhambi ambayo iko dhahir alqabih iliyo mbaya zaidi muaddiyan liladhabi fil akhirah dhambi ambalo linampelekea mtu kwenda kuingia katika adhabu kubwa siku ya akhera kwa hiyo ni jambo ambalo ukiangalia katika hii aya kuudhi mu'min kumuudhi e, muislamu haifai وقال عليه الصلاه والسلام فيما اتفق عليه الامامان na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imewafikiwa na al-Imam al-Bukhari wa Muslim al-muslim muislam man salima al-muslimuna ni yule ambaye waislamu wamesalimika min lisani kutokamana na ulimi wake wa yadihi na vile vile kutokamana na mkono wake Muislamu ambaye amekamilika katika Uislamu katika imani yake ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake bimaana hatukani mtu eh hawatungii watu majina ya ajabu ajabu kuna watu leo hii wao kazi yao ni kuwatungia wengine majina ambayo hawayaridhii wala kuchukua mali zao na kuiba mali zao kutumia mkono wako kuwapiga watu kupora watu vile vile kuchukua mali zao Muislamu wa kikweli hafanyi hivi kwa sababu haya yote yaingia katika kumuudhi Muislamu ikiwa wewe utamtukana utamtungia jina ambalo halipendi yeye na vile vile utakuwa wewe ni mwenye kuchukua mali zake kwa dhulma au kumpiga ukamuudhi kwa njia yoyote ili jambo katika Uislamu halitakikani kwa Muislamu kufanya hivi kwa sababu Muislamu alikamilika imani ni yule ambaye waislamu wenzake viumbe wenzake wako na amani na yeye hakuna maudhio kutoka kwake vile vile Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim asema kullu muslimi ala almuslim kila muislamu kwa muislamu wenzake haramu ni haramu damu huu damu yake wewe Muislamu kwa Muislamu mwenzako ni haramu kumwaga damu ya mwenzako vile vile wamaluhu na vile vile ni haramu kuchukua mali ya Muislamu mwenzako pasina haki ni haramu kumua Muislamu pasina haki wa irdhihi na vile vile ni haramu kuharibu heshima ya mtu cheo cha mtu ukamtapakazia maneno katika mji katika mtaa fulani kadha fulani ni hivi na mambo yote ni buhtani ni uongo na kuna watu waenda mbio kuharibu heshima za watu fulani bakhili fulani kadha fulani kadha sasa haya yote ni katika kuudhi waislamu na ni mambo ambayo hayatakikani kabisa Sheikh Uthaymeen katika kusherehe hadithi yasema damu muslim haramu ayusfaka bighairi haqqi damu ya muislamu ni haramu kuwa itamwaga itamwagwa bila ya haki ya kwamba wewe umue tu muislamu bila ya ya haki hilo ni jambo la makosa wakadhalika maluhu haramu na vile vile mali yake kuchukua kwa dhulma kuchukua kwa kuipora kwa kuiba ni haramu leo hii kuna watu utapata wameajiriwa katika makampuni katika makazi basi kawao wafanya njia ya ghishi ya kuiba ile mali ya watu njia ya ukora ya kuiba ile mali ya watu na pia labda akiulizwa kwa nini wafanya hivi asema hawa watu mabakhili bwana hawatoi sasa acha tuchukue kwa njia hii eh tusipofanya hivi hao hawatoi hapa mwache asitoe mali ni yake lakini wewe kudhulumu je yafaa kuchukua mali yake kwa dhulma yafaa hilo jambo halifai kwa hiyo ni watu wanaangalia hata pale unapofanya kazi ukiona chochote ambacho si chako ni cha mwenye ile kazi basi wachana nacho kwa sababu si haki yako ukichukua utakuwa umefanya vibaya vile vile akasema wakadhalika irduhu haramun an yunala minhu bighairi haqq cheo cha mtu heshima ya mtu kuitia dosari eh kutangaza kwamba fulani ni kadha umwaribia heshima katika mji pia jambo hilo halifai kiislamu asema shekhe fanailu min al-a'rab bilghiba kuingilia vyo vya watu au heshima za watu ni kule kumsengenya mtu unakwenda katika vikao sema fulani kadha fulani kadha kwa namima na kueneza maneno ya uzushi ambayo si ya kweli kama vile tunavyoona ilivyotendeka kwa nana Aisha radhiallahu anha wakati ule wameeneza wale wanafiki kwamba bibi Aisha yeye amefanya kitendo kichafu ikaenea katika mji wa Madina mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam alikasirika sana aliudhika rasulullah sallallahu alayhi wasallam ikawa amempatia bibi Aisha ruhusa aende kwa baba yake apumzike kule mpaka zilipokuja aya za kumtahirisha bibi Aisha radhiallahu anha ndipo hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akapata faraja hii ilikuwa ni kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuingilia familia zake. Na vile vile kuna watu ambao waingilia familia za watu, mke wa fulani kadha, mke wa fulani kadha. Haya ni mambo ambayo katika Uislamu hayatakikani Waislamu kuwa wao wa, watakuwa wana, wanafanya. Kwa hiyo katika msingi huu ambao ni mkubwa sana, ahlu sunna wanakataza watu kuudhiana watu kuwa wao watakerana eh utamudhi mwenzako kwa maneno kwa kumpiga kwa kumwaga damu yake kama vile tunavyoona maafa ambayo yanatokea leo hii katika ulimwengu watu wanauawa bila hata ya hatia mtu ameamua tu kwenda kulipua au kufanya jambo fulani ni chafu na kuua watu ye akauwa na akaitakidi kwamba afanya kitendo kizuri kwa hiyo ni mambo ambayo hayatakikani kwa muislamu kuwa atafanya mambo kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah